Gitu. Harus dicek dulu benar atau tidak dari mana riwayatnya itu. Apakah itu omongan-omongan saja? Tidak. Atau ada riwayat yang sahih. Karena umat Islam dikhususkan dengan dengan adanya riwayat sah apa tidak. Jangan sampai kita menyandarkan sesuatu kepada seseorang yang yang yang dia tidak melakukannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW alaihi wasallam maka kan tidak ada yang dapat eh, membuktikan secara ilmiah bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat merayakan uh, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksadahnya, mudaratnya harus disesuaikan dengan perjalanan ya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi dengan secara syariat jangan demi mafsadah demi demi mafsadah lalu kita mengorbankan syariat yang pada hakikatnya adalah mudarat karena syari pembuat syariat ini telah memberikan penjelasan secara terperinci tentang mafsadah dan mudaratnya mana yang mafsadah dan mana yang mudarat telah dijelaskan maka tidak ada mafsadah tidak ada eh, tidak ada manfaat bagi bagi orang yang yang berjalan di atas bid'ah itu. Enggak ada manfaatnya. Adapun umat Islam untuk berkembangnya ini salah. Berarti kita belum belajar atau belum mengetahui tentang sejarah aslinya. Maka cobalah kita membaca kitab-kitab para ulama. Bagaimana sejarah awalnya maulid itu? Siapa yang membuatnya pertama kali? Pada abad keempat Hijriah orang-orang Syiah, Rafidah yang membuat empat membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Syiah Fatimiyah, Karamitah di Mesir dengan beberapa macam maulid. Ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Hussein dan Maulid khalifah mereka. Enam macam maulid orang-orang rafidah kaum zindik ini karamitah yang menyerang Ka'bah Baitul Baitullahil Haram yang mengambil Hajar Aswad dari sana itu yang yang membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun kaum muslimin tidak ini pembuktian ilmiahnya ada bisa dibaca di kitab-kitab silahkan baca kitab-kitab Adapun Salahuddin Al-Ayubi adalah dimisbahkan kepadanya. Justru yang ada sebaliknya Sultan Salahuddin Al-Ayubi lah yang memberantas maulid pertama kali sebelum perang salib. Karena dia mengatakan bahawa ini akan melemahkan umat semangat juang umat Islam. Maka dia mengeluarkan surat keputusan untuk Dihentikan. Setelah dia wafat Maka sebagian manusia menghidupkan lagi Karena bagaimana akan perang salib Kalau kita sama dengan pasukan salib Dalam perayaan maulid dengan perayaan natal Maka dihentikan oleh Salahuddin al-Ayubi Untuk perang salib dan sebelum dia memperang memerangi kaum pasukan salib dia perangi dulu Syiah Fatimiyah di Mesir yang membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kerusakan dan kekufurannya karena Syiah Fatimiyah ini adalah kaum Batiniyah yang mempunyai i'tiqad yang menyimpang dari i'tiqad Islam dan membunuhi para ulama dan membunuhi kaum muslimin mencegat orang-orang yang menunai, ingin menunaikan ibadah haji ini yang yang yang yang yang ada dalam dalam Islam silakan saudara merdeka dan saudara bisa membahasnya dan saudara bisa membacanya seperti di kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya oleh Imam Al-Hafidz Ibn Katsir atau di kitab Al-Kamil oleh eh, Al-Imam Ibn Azir dan lain-lain barangkali cukup sampai sini Ya. Barangkali cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bagi kita sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.